не можемо ні з ким. Зазнавати щастя це втишати та заспокоювати всі свої сумніви, які родяться в нашій душі на шляху життя, це відповідати на всі питання, які ставить собі серце, затривожене диким крутіжем життєвої гульні. Часом приходить витверезіння на поодиноких людей і на цілі народи. Вони пізнають, що щастя людини в ній самій, а лад світу не від них залежить тільки від безмежної сили, від Бога. Хто вірить в ідоли, княже, цьому життя дає тільки хрести, важкі хрести, мов той, який за гріхи світу носив на Голгофу Спаситель. Тому він і освободив від них людство, вказуючи у собі найвищу красу життя, все всесилу, всезнання, справедливість і те, чого не було в поганському світі ніколи любов до інших людей, любов до ближніх, навіть до тих, яких ненавидимо. Пов'яжи, княже, себе з людьми ласкою, любов'ю, спільністю душ, а не тільки тіл, і побачиш, що всі люди це одна держава Господа, а всі твої піддані це одна родина, а ти її батько. Володимир підняв голову. Лице його було поважне, задумливо дивились на старця орлині очі, та огник зневіри щез у них. Що ж? питав Олешич. Чи розумієш тепер, княже, чому весь світ приймає Христову віру? Чому поганський володар, наче самітна билинка у степу росте одинцем і пропадає безслідно? Так, я розумію це добре. Тільки на кожні уста християнина повні таких слів, як твої. Відчувати величо, красу, правду, вагу життя вміють, Володимире, тільки вибранці. Ти сам, як володар, знаєш про це, коли видаєш накази чи висловлюєш бажання. Для юрбої хрест залишиться ідолом і Христова віра поганством. Одначе ти, Володимире, володар, і відповідаєш не тільки за себе, але й за всі тисячі, які гукають при твоїй появі слава князеві і йдуть за тобою чи за тебе хоч би й на смерть. Тому в тебе мусить бути свідомість цілі і розуміння правди, з якої твої піддані бачить тільки зверхні сяйво. Іди з ним у Візантію, а коли спитає тебе хто, якої ти віри, покажи йому його. Краще поганинові почитати явно хрест, ніж християнинові крадьки поклонятися ідолам. Гордій Олешич зняв зі своєї шиї малий мосяжний хрестик та повісив на шию князеві поруч із амулетом, який Володимир мав від волхва Перуна. Князь хотів скинути амулет себе як безвартну покидь. Але пустинник спротивився. А від твого слова чи вчинку, Володимире, здригається вся земля від Ільмену по Руське море, і ти не смієш бути необережний. Залиш цей амулет. Його ти можеш показати всякому, бо хто знає, чи хрест на твоїх грудях не відстрашив би від тебе значної частини підданих. У слушний час відкинеш цей останній пережиток темної минувшини прилюдно на науку тисячам. А поки що іди туди, куди покликує тебе Всевишній на славу свою та на добро руської землі. Свідок злочину. Після відходу Володимира старий Олексій довго молився і плакав перед своїм Христом. Від довгого часу вперше відізвалося в нього бажання жити, щоб бачити величний розквіт майбутнього руської землі у тіні Христа. В уяві бачив маси народу, які спішили у церкву з хоругвами при звуках дзвонів і пісень з нагоди найбільшої перемоги світла над темрявою. Жалібне блеєння кози, яка домагалася подою, пробудило його з задуми. Оглянувся. валхмарок, який показувався на південному небосхилі, закрив собою сонце, заповідаючи темну ніч без вітру та шуму, але й без одного промінчика. Старий видаю козу, взяв залізні вилки, осаджені на довгому ратищі, оберемок смолоскипів і став поволі сходити вниз до Дніпра. З поміж верболозу видобув човен, викресив вогню і запалив смолоскип, який устромив у залізний перстень при боці човна. Тут було вже зовсім темно. Течія переходила попри лівий берег ріки, та тут було і затишно, вода крутилася широким плесом без хвилі та шуму. Олексій сів над водою, стежив за тінями у воді, рибами, які, принаджені світлом, квапливо заспокоїти свою цікавість. Рука, озброєна вилками, миттю опустилася, а по хвилині на зубцях вилок тріпався чималий короб. За якийсь час вітер зашумів у прибережному верболозі та вільшині і так сильно наляг на Дніпрову хвилю, що човен аж похилився під напором води. З трудом добивався Олексій до своєї маленької пристані, коли раптом якась рука вхопила за край човна і потягла його на пісок, а молодечий сильний голос закликав обіприся веслом об дно, наче двадцятилітній молодець вискочив Олексій на берег, вхопивши з собою дрючок з гарпуном. Подався два кроки вбік і гукнув Хто ти? Печенійський бранець, який вертається додому. Як ти полоненик, то яким побутом ти розминувся з княжою дружиною? Вона їхала вниз водою, а в моєму серці туга за родиною. Тому я волів і не показуватися. До Києва вже ближче, ніж на Білобережжя. Ви так, то виходь і покажися, рішив кінці пустельник. Оверволозі зашелестіло, і в човен вступив хтось певною ногою. Смолоскип освітив постать чорнявого гарного молодця з гарно окресленими устами та високим чолом. Та нагальний порив вітру погасив смолоскип, і пітьма закрила все довкола. Та доволі було й цього, що пустельник побачив за цю коротку хвилину